тільки подумай, сказала по довгому роздумі. Життя йде, як ішло, кіно, пляжі, ресторани. Через рік забудемо. Так було завжди. Отбулася примітивною мудрістю клава, але нахмурилася. І по ній було видно, що та мудрість не заспокоює і її. А чому? Адже це несправедливо. Що несправедливо? Клава поставила праску і стала розправляти простирадло. Воно було надто накрохмалене і посклеювалося в кількох місцях. Те, що саме з ним, з таким, як він. А ми багато зробили, щоб відвернути? раптом нервово запитала Клава. Хто ми? Ти когось звинувачуєш? напружилася Ірина. Себе. А що ж ти могла? Хіба те, що він приставав до тебе? Так то ж, мабуть, не всерйоз? Чи він пропонував тобі одружитися? Але ж ти не змогла би тако без любові. До того ж, у нього була ота білява жінка. Не знаєш, хто вона? Не знаю. Виходить, його любили. Праска зсунулася, пропалиш, сказала вже іншим голосом. Клава взяла праску, заходилася прасувати. Виходить, а я не про ту любов. У тебе зараз тільки одне на умі, як в отому анекдоті про цеглу. Ти чому це? На що натякаєш? зблідла Ірина. Клава висмикнула вилку шнура, сіла навпроти неї. Я не натякаю, а кажу прямо. Хіба ти не за тим прийшла, щоб вибалакатись? Бачу по очах. По очах? Це так помітно? А вже ж. Ходиш, як помрачена. То летиш, задерши голову, землі під ногами не чуєш то сидиш, як з Христа знята, угробиш себе. Ти мене осуджуєш? Я ніколи нікого не осуджую. Але ти, мені здається, робила все наперекір. Робила, погодилася Клава. Хотіла тебе врятувати. І заздро мені було. Ти мені заздрила? здивувалась Ірина. А я тобі. У чому ж ти могла мені заздрити? Ірина ледь спалахнула, але сказала ну, ти подобаєшся чоловікам, усім без винятку. І я дивилася, як ти підводиш очі, як розмовляєш з ними, навіть як носиш лівчики. Ти хотіла, щоб. І до тебе? Та ні, просто не знаю, навіщо воно мені. А тепер ось ти заздриш мені. Ти мене не так зрозуміла, якось аж суворо сказала Клава. Чому заздрити? Твоїм переживанням? Накрутила ти Ірко навертіла. Не захмілюсь. А вже коли. Ну, це не так і складно. У вас із Василем немає дітей. Це коли отакий паразит за спідницею волочиться тоді, та й то знаходять вихід. Я весь час про це думаю і не зважуюся. Клава знову підвелася, заходилася розсортовувати білизну, простирадла до простирадл, сорочечки до сорочечок вовняні речі окремо. І такі мені були ті сорочечки, такі ніжні, що і Івані захотілося заплакати. Може, і правильно робиш, що не зважуєшся, сказала Клава. Я на твоєму місці. Що? Не вийшла б за віршу. Мені б такого чоловіка, як твій Василь Васильович.